Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Današnji hadis zabilježili su nam imami Buhari i Muslim, a u njemu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao من كان يؤمن Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ovaj hadis nas upućuje na to da je govor jako rizična stvar za svakog vjernika. Zašto? Zato što ovdje poslanik Aleyhi Salatu nije nam ostavio prazninu ili mogućnost da imamo govor koji nije štetan. Nego kaže neka govori dobro ili neka šuti. Znači dva izbora. Ako nije dobro, onda je loše po nas. U najmanju ruku, ako je govor onako bez veze, a mnogo ga je, ukručuje srce, čini ga krutim, bezosjećajnim. uopšte neosjetljivim na zikar i na ljudske potrebe. Kaže jedna poslovica da pametan čovjek zna šta treba reći, ali mudar čovjek zna da li treba reći. A u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Men samete neđa, ko bude dugo šutio, bit će spašen." U trećem hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio: ko mi bude garantirao čistotu svoga jezika i spolnog organa od bluda, ja mu garantujem džennet. Što znači da je jezik najčešći uzrok propasti na hiretu. Jer riječi nisu teške čovjeku na jeziku. Sjediš i govoriš, pričaš, ogovoriš, uvrijediš, otvoriš, preneseš izmišljotinu ili sam izmisliš, sve su to krupne stvari. Tiču se osjećaja ljudi oko tebe. Tiče se njihovog života, njihove časti, njihove karijere, njihove porodice. Koliko ljudi, koliko ljudi je osjetilo oštrinu jezika na vlastitoj porodici, pa su porodice uništene razvedene, pa familije, koliko familija je zalađeno zbog jezika i zbog priče. Pa koliko ljudi ima po zatvorima zbog jezika i zbog priče. Na kraju krajeva imamo primjer Jusufa, alaih salatu u suri Jusuf se spominje da je Jusuf u zatvoru proveo od 3 do 9 godina. A zašto? وقال نسوة في المدينة i žene u gradu su počele govoriti odtud je počela Jusufova priča i njegov dugogodišnji zatvor ništa nije bio kriv ali su žene počele pričati a onda su vladari njegovog doba procijenili da je bolje da priču zatvore tako što će njega staviti nevinog u zatvor i završene priče Znači da je Jusufova nedaća u zatvoru počela od govora i priča. Molim uzvišenog Allaha da naše jezike sačuva od svega ružnog i da ih uposli zikrom, hajrom i onoga što je on zadovoljen i što voli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa